Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Jalangkung. jenengku nata omahku bojonegoro timur iki cerita sing pernah aku alami nalika aku isik sekolah biyen ngene cerita mistisku iki talami ilingku dina bulan Maret taun 2007. Waktu iku aku janjian ambek telu koncoku arep dolanan jalangkung. Sadurunge aku lan kanca-kanca iku sempat delok film sing critane tentang jalangkung. Akhire aku lan kanca-kanca mutusno gawe jalangkung terus dimaino. Kanca-kanca asline ya moh amarga wedi nek engko enek piye-piye tapi tak yakin nek gak ngarah enek apa-apa Cah ayo gawe jalangkung terus dimaino aku kok pingin ngerti tenan gak seneng film mau Alah we gak usah neneh aku wedi nek enek apa-apa kesurupan to diguti setane lho Iya aku dhewe yo gak wani Mek apa dolaran ngono iku sing wajar-wajar ae lah Aku sih setuju-setuju wae. Anu tae nek aku iki dolanan yo ayu gak yo gak popo. Lah kuwi Firman setuju. Wis to cah, ayo dijajal sik ae. Durung rokok wis wedi sik. Aku jamin gak ngarah piye-piye. Misale setane gudak yo mlayu ae to. <laughs> hmm, piye ya? Piye ya? Ya wis lah, sing penting ojo dalu-dalu maine ben aman-aman ae. Siap. Ya wis, sesuk mulai sekolah ayo langsung mulai gawe jelangkunge. Akhirnya keputusan wis bulat. Aku lan kanca-kanca sepakat arep dolanan jalangkung. Rebu bar mulai sekolah kanca-kanca kumpul neng omahku. Meneng-meneng aku ambek kanca-kanca gawe jalangkung neng mburi omah. Kak mikir dowo, aku langsung ae bagi tugas. Enek sing golek batok klopo, kayu, kain, pulpen lan kertas gawe nulis jailangkonge. Digawe piye iki jailangkonge? Diwenehi klambi gak? Ya, wae saethik gak popo. Iku ya enek kain saethik to. Alah opo cah, kok formal-formal banget. Wes sedang ayo digawe, ben sesuk bengi iso langsung dimaino. Pas sore jam 5. akhirnya jalangkung iku mau wis rampung. Aku lan konco-konco seneng banget soale sisuk kemis bengi langsung iso dimaino. Rasane wis gak sabar aku pingin ngerti koyok biye main jalangkung iku. Akhire dino kemis teko. Kawit teko sekolahan aku lan kanca-kanca wis gak sabar gawe main jalangkung. Wis gak sabar mulai sekolah rasane. Banjur jam wis nunjuknya jam siji awan. Aku lan kanca-kanca pas OTW mulih mutus nongo pining warung sik merencanakan kira-kira jam piro lan ning endi main jalangkunge. Piye nake main ning endi? jam piro pisan? Saranku sih sepi lan rada angker ngono. Ben setane langsung iso mlebu. Nek isane barisan lho eh. Paling gak garap PRC lah. Ya dah. Apa ning pojokan lapangan iku wae lho. Kan ning kono nek kuburane sapa ngerti setane cepet mlebu. Iya, aku setuju. Gak ada teko omah, ya strategis sisan. Terus, kengko aku nggawa apa ae? Aku duwe lilin ning omah tapi gak dijajan aku. Aku tak nggawa jajane nek no. Hayo. Iya. siapa sih apik nggawa kloso, masa gak gawe lasaran iki? Oke, aku sing nggawa klosone. Ya wis saya mulai terus engko barisak kumpul ning omahku sih. tambahan isak wis berkumandang. Aku langsung ae salat isak ning omah. Sak bare salat isak aku wis ngenteni bocah-bocah ning ngarep omah. Gang sediluk bocah-bocah kiri teko. Aku lan cacah mutusno langsung menuju ning lapangan samping kuburan iku. Wis mulai rodok dredeg aku asline. Tapi gak tak ketok soal ya wedi nek dianggep semen. Apa meneh iki usulanku Dulanan jalangkung. Kira-kira mlaku enek 10 menitan, aku lan kanca-kanca wis neng lokasi. Langsung tak persiap lo kabeh ben iso dimulai. Banjur kabeh wis siap, aku lan kanca-kanca akhirnya mulai dolanan jalangkunge. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Jalangkung, Jalangkung, Jalangkung, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Datanglah, datanglah, datang tak dijemput, pulang tak diantar, pulang tak diantar, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Peng bolak-balik nyebutno mantra iku. Tapi bonekane gak kunjung dirasuki. Sampai salah siji kanca nesu-nesu gara-gara wis keselen. Lah, piye iki kok gak mlebu-mlebu setane? Bonekane kok meneng ae. Sakjane setane enek gak to iki? Wis kesel aku. Ayo mulai ae nang kene. Ayo. Sik sabar, aja kususu mulai ae. Ayo dijajal neh. Lah, wis males aku. Lagi aibar ngomong ngono moro-moro bonekane obah-obah diwi. Obah-obah gak karuan sampe koyo ape miber. aku lan konco-konco bapoh nek nyekeli. Cah-cah wis mulai wedi karepi diwi. Gak suwe akhirnya setane iso dikendalik no. Banjur aku mulai takon-takon marang setane iku. Eh, sopo jenengmu? Banjur jelangkungin nulis nek jenengi dasi mak. kenapa matimu? Banjur langkungi nulis nek mati nih biyen dipateni wong Londo. Asline penunggu kene ta. Banjur langkungi nulis nge. Moro-moro langkungi ku mau nulis nek teknin jaluk mangan. Walah opo iki maksuti Aku lan konco-konco takon meneh, opo sing dijaluk? Mangan opo iki maksuti Aku ambek konco-konco gak duwe panganan lo. Jalangkung iku nulis Nek dekne njaluk kembang mawar lan melati terus getih pitik pisan. Langsung ae ngomong nek gak duwe ngono iku. Aku ya ngomong nek iki kur dolanan dadi gak sah njaluk-njaluk. Jalangkung iku nulis meneh nek gak diweni ape medeni aku lan kanca-kanca. Akhire aku mutusno nek dibari wae dolanan jalangkung iki. Soale wis gak kondusif meneh. Aku lan kanca-kanca maca Al-Fatihah bareng-bareng ben setan iku metu teko bonekane. Sabari moco Al-Fatihah boneka jalangkung kuis gak obah-obah meneh. Terus boneka iku mau takkan gua ai neng kali. Mutus wis gak dulanan meneh. Wisah ayo mulih. Gua ai boneka nih, wis gak usah dulanan jalangkung meneh. Masa di gua tenan iki. Disimpen ai lu. Gak usah kayak apa. Timbang diwedeni wengko. Nang gua paling gak bisa ngerasa no dulanan jalangkung ya cukup lah. kajalangkunge langsung dibuak ambek koncoku Firman. Aku dhewe wis lega. Harapanku yo gak enek kedadian apa-apa sak hari iki. Jam wis jam 09.00 wengi. Aku ngajak kanca-kanca langsung mulih ae. Sesuk yo sekolah maneh. Nah, dino Jumat pas istirahat ning kantin aku lan kanca-kanca ngrembug soal kedadian sak bare dolanan jalangkung iku. Berman ngaku nek mau mengincai diwedeni boneka jalangkung iku. Jari boneka jalangkung iku neng duur lemari kamari. Tapi gang sediluk langsung ilang diwi. Sing takin cerita nek cendilo kamari enek sing ngetui. Lah sing agus diwedeni setan wedok neng wisi omai. Lah sing aku bengiku kru suara-suara sing nyeluk jenengku teko samping omai. Tapi gak begitu tak gagas, garai aku isroh mesti iku setan. Cah-cah keweden soal iki. Kedadian di teror setan iki aku lami nganti seminggu luweh. Aku ambek konco-konco bingung kudu piye. piye cah ngene iki? Nganti seminggu kok sik diwedeni ae. Kabeh sik ngrasakno diteror setan iki to. Mosok gara-gara gak maneh panganan gawe jalangkung iku ya. Iya, nganti saiki aku sik diwedeni ae. Tapi apa menjamin nek kene ngewahi bakalan bebas teko setan iku? Apa gak malah ketagihan setan engko? Apa nyeluk Pak Yai wae yo. Ya? Ngomong apa enek enek gini tahu dolanan jelangkung timbang mati keweden terus lho. Iya, aku setuju. Ngomong ngambil orang tua pisan soal iki. gak sanjup resiko wes gak betah aku dibedani terus ya wes engkau mulai sekolah yuk podo ngomong ambek wong tua terus jaluk solusi aku juga kenalan kiai sengketa iso ngusir masalah hantu-hantu ini kiai wis mulai sekolah bar mangan awan aku langsung ae ngomong ambek wong tua nek aku bar dolanan jalangkung terus wis seminggu iki diwedeni setan wong tua ngamuk-ngamuk kok wani-wani ini dolanan ngono iku jare wong tua jok pisan-pisan dolanan model ngono iku akhire wong tua ngomong nek masalah iku kudu digawa ning Yai Mahmud soal Yai Mahmud wis biasa ngusir hantu Bangine wong tuaku, aku lan kanca-kanca ning daleme Yai Mahmud. Kira-kira jam 8-an bengi aku wis ning daleme Yai Mahmud. Wong tuwa cerita ambek Yai Mahmud soal permasalahanku saiki. Ambek Kiai Mahmud aku ditakoni. Eh, kowe kabeh nek dolanan jalangko ning ndi? Terus saiki bonekane nang ngendi? Kula kali lari-lari dolanan datang lapangan kilen kuburan niku lho, Lajeng bonekane sampun dibucal datang kali. saiki salah siji goleki boneka jelangkung iku ya. Terus engko gawa rene sik. Firman sing ngerti lokasi bonekane langsung ae menuju kali panggon cai buak boneka iku. Enek 15 menitan aku ngenteni Firman. Dan sediluk Firman teko karo nggawa boneka jelangkung iku mau. Boneka iku langsung ae dijaluk ambek Yai Mahmud. Yai Mahmud ambek komat kamit nyekel boneka iku banjur Yai Mahmud ngomong. Eh, hey, aja dibaleni ya dolanan jelangkung. Efeke ngene iki lho. Nggih, Yai. Setan sing mlebu ning jero boneka iku meng asli sing jaga daerah lapangan. Setan ki yoncen jaluk kaya sesajen tapi gak sah diweyae. Tapi sebagai gantine awakmu kabeh kudu ngobong boneka iki ning panggon awal awakmu dolanan jalangkung. Engko sadurunge diobong tak wacana donga sik ben setan iki gak ngganggu kowe kabeh. Sik tak siap nonteni ning kene ya. Yai Mahmud mlebu kamare, mbuh mek apa? Enek 10 menitan paling. Banjur Yai Mahmud metu langsung ngajak nuju lapangan cedake kuburan. Ayo, padha lapangan panggon dolanan jelangkung. Nang diobong jelangkunge ben gak diwedeni setan meneh. aku lan kanca-kanca langsung ai melu Yai Mahmud menuju lapangan panggon aku ambek kanca-kanca dolanan jalangkung perasaan wis campur aduk raut wajah cacah ketok ya padha wedi kabeh wedine setan iku tetep ae neralal urusan iki tambah gedhe tapi aku wis pasrah piase le muga-muga Yai Mahmud iso bantu akhire aku wis teko lapangan Yai Mahmud ngongkon aku gelar kloso lan lungguh neng panggon Aku dolanan jelangkung wingi. Banjur Yai Mahmud moco moco tunggu ambek nyekli tasbih. Lah, pas moco moco donga iku moro mara jalangkung sing dicekli ambek firman iku obah banjur miber-miber neng sekitar area lapangan iku. Yai Mahmud banjur ngomong, Ayo le gudak bonekane aja sampai miber ada. Aku lan kanca-kanca langsung ae ngadeg ngudak boneka jalangkung iku. Aku duwe inisiatif golek kayu dawa gawe gepuk boneka iku. Pas boneka iku miber ning dhuwurku, langsung ae kayu tak arahno ning boneka iku. Boneka iku mau langsung ae ceblok banjur dicekel bareng-bareng. Dalam kondisi berontak Yai Mahmud langsung ae tanggap terus maca kursi nancep no boneka iku ning lemah ambek diguyur bensin terus diobong. Aku lan kanca-kanca melu maca ayat kursi sesuai arahane Yai Mahmud. Alhamdulillah, sabari bari kedadian iku aku lan kanca-kanca wis gak diteror setan maneh. Ya wis semene crita sing iso tak bagekno gawe para pendengar jimat kabeh. Saranku Ojo pisan-pisan dolanan jalangkung ben gak ngalami kaya apa sing tak alami iki. Salam Cimatres. Au Salam Cimates saya Karis Sirawan dan Putra Pandowo dan Sonic Crew khususnya daerah Bojonegoro Trucuk Pagrosi ada 3 RW 1 Jalan Patimura alasan saya suka mendengarkan tim Jimat dengan cerita ceritanya maupun penerawangannya walaupun sekarang tidak ada penerawangan saya sendiri pribadi tetap ya dengan tim Jimat karena acaranya beda dari yang lain pokoknya doa untuk kedepannya tambah maju terus tambah sukses Amin, amin ya rabbal alamin.